الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea na kitabu chetu irshadu lilbasair na tukiwa katika milango ya swala tulisoma suala la kumi na saba na leo tunaingia katika suala la kumi na nane na masala hii ya kumi na saba ilikuwa ni namna gani mtu anaweza akaidiriki swala na leo sehemu ambayo tunaingia ni hukumu lsalati baada khuruji waktiha wahukmuha fi waktiha hukmu ya kuiswali swala baada ya kuondoka wakati wake kuondoka wakati wake kuna maana umeisha wakati wa swala na ndipo mtu akawa anaiswali ile swala tayari wakati wake umekwisha pita na yeye ndo anaiswali ile swali baadhi ya wazee wetu wanasema wanasali kadha anakusanya swala ya dhuhuri swala ya asiri swala ya magharibi anaziswali katika swala ya isha kwa sababu alikuwa shamba anasema shekhe katika swali hili la 18 ma hukumu salati baada khuruji waqtiha nini hukumu ya kusali sala baada ya kuondoka wakati wake wakati wake umekwisha kisha mtu akaswali swala baada ya kuisha kwa wakati wa swala وما حكمها وما حكمها في وقتها na ni upi wakati wake kwa mtu atakayeswali katika wakati wake الجواب لا يخلو yani haliepukiki jambo hili imma an takuna salatu fardhan au naflan halivuliki jambo hili ima swala ile inayozungumzwa ikawa ni swala ya fardhi au ni swala ya sunna fain kanat fardhan ikiwa swala inayozungumzwa ni swala ya fardhi wa kana muakhiru na ikawa ni yenye kucheleweshwa mutaammadan كما قصود متعمدا كما قصود غير معذور نمت متشليوش فسينا وذور وكشريه وليس للتاخير عذر نا كتشليوش حكون عذور فحكمه انه آثم حكم يمته هو من mtu وإن كان غير متعمد kana والسيئة mutaammidin imemtokea tu fala ithma basi hana dhambi mtu amsahau amepitiwa na wakati tu basi hana dhambi wa amma alqada'u fi tawqitiha au fawatiha ama kulipa katika kuipitisha swala ama kuikosa kwake swala faminha ma la yuqda kuna swala ambayo hailipwi kaljum'ati kama swala ya Ijumaa فإنها إذا ذهب فإنها إذا فاتت yenyewe inapokuwa imepita lam tuqda hailipwi wa inma yusalli badalaha dhuhran yenyewe inaswaliwa badala yake swala ya dhuhuri wa minha na miongoni mwa swala la yuqda jama'atun jama'atan hazilipwi kwa jamaa illa fi nadhiri waqtihi, isipokuwa katika mtazamo tu wa ule ule wakati wake, kalaidaini, kama idi mbili, idha fatata, zitakapokuwa zimempita mtu, zitakapokuwa zimepita basi fuilat min alghadi, wakati wake umepita, zile swala zitaswaliwa kesho, au baadahu, au baada ya kesho, qadaan, kwa kulipa yani idi ni leo sisi tukachelewa kupata taarifa kwamba idi ni leo zimetufikia taarifa kwamba idi ni leo tayari saa tano au saa nne jua limeshapanda tutatangaza jamani leo ni siku ya idi tutaswali kesho mmeelewa vizuri kwa sababu muda wa swala ufanyii ushapita kesho hali itakuwa ngumu sana hapaswaliki tutaswali kesho kutwa lakini swala gani hiyo ya idi na hapa unajifunza kwamba wale wanaosema sisi hatufungi kwa kuambiwa sidhani kama kuna mtu anafunga bila kuambiwa ile unaambiwa na nani sawa eh? labda sentensi nzuri sisi hatufungi kwa kuambiwa na watu wa nje ya nchi yetu lakini mmeambiwa au sio na mtume alifungua na alifunga kwa kuambiwa na watu toka huko walipotoka vijijini kwao huko sharti lake ni kumwapisha tu yule mtu kama awe ni mkweli katika lile ambalo analizungumza na kwamba kauona mwezi kama muongo atajuana yeye na Allah atabeba madhambi ya watu wote lakini hatuwezi kusema ah itakuwaje mwezi uonekane Tabora hapo pwani usionekane haiwezekani hii ni fikra ambayo haiko sahihi kisha akasema rahimahullah wa minha na miongoni mwa swala ma yajibu qada'uhu mutlaqan zile ambazo zinawajibika kulipwa mutlaqa yani moja kwa moja wa huwa albaqi nazo zile ambazo zimbakia ومن أح ومن احكام هذا القضاء miongoni mwa hukumu za kulipa huku wujubu alfawriyati fihi limelazimika kufanywa haraka fauria ni kulifanya jambo lianna al-amra al-mutlaqa yaqtadi al-fawriyya kwa sababu amri ikija mutlaqa inazingatiwa kufanyika kwa haraka wa in kanat mutaaddidat na ikiwa ni zaidi ya moja wajaba aidha tartibu pia itawajibika zilipiwe kwa tartibu vile vile falfawriya la tasqutu illa ma'a dharura uharaka wa kuilipa swala hauanguki yani hautoki isipokuwa kwa dharura watartibu yasqutu bin nisyani na utaratibu unaweza ukaondoka kwa mtu kusahau wabidhiqil waqti lakini pia kuwa na wasaa mdogo qawlan wahidan fil madhhabi na hii ni kauli moja katika madhhabi wabiljahli ama kwa ujinga pia walkhaufi na kwa kuogopa fawati aljamaa watu kukoswa na jamaa ala sahihi juu ya kauli iliyokuwa sahihi wa min ahkami hadha alqada'i na katika hukumu za kulipa huku kwa maana ya kulipa hiyo swala anna man alayhi fara'idun muta'addidatun ama mtu ambaye atakuwa anadaiwa fardhi zaidi ya moja wajahilaha na akawa ni mjinga hazijui <clears throat> abaraa dhimmatahu basi ametakasika na ile dhima ya zili swala wahtata bima ya'lamu khurujahu min at-tabi'a au min at-tabi'a na itabaki ikizingatiwa kwa yule ambaye anajua kutoka <clears throat> katika jambo hilo wa in kanat na ikiwa ile swala ambayo imempita mtu salatan nafila ni swala ya sunna ustuhibba qada'uha ni sunna kuilifa mfano mtu amepitwa na kablia ya dhuhuri au kapitwa na baadia ya dhuhuri ni sunna kuilifa waweza kuilipa katika wakati wa mbele illa rawatiba, isipokuwa zile swala ambazo ni za rawati, swala ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alidumu nazo sana. Faidha fatat maa alfaraid kathira, zikipita hizo swala za sunna na faradhi nyingi, fainnahu yashtaghilu biadai lfaraidi siwa sunna alfajri, mtu ambaye amepitwa na wakati wa swala atalazimika kuzilipa swala hizo za fardhi maanake yamepitwa na sunna na fardhi kwa atawajibika na swala za fardhi isipokuwa sunna ya alfajiri sunna ya alfajiri tuifahamu sunna alfajiri hipi kabla ya kusali salati subhi sunna alfajiri ni kabla ya kusali salati subhi mara ya mwisho umeswali lini shekhi <laughs> kuna watu watakuijua tena kila akiera ta pili asubuhi kila akifika msikitini jua limechomoza ah! na karidhika maskini karidhika leo kachelewa kesho kachelewa kesho kutu karidhika eti ah nimepitia usingizi mwingi bwana jua hilo anapiga mswaki kutawaza kuswaki ha? na kuna watu yani mpaka misikiti ishawazoea kwa kuchelewa kwamba huyu jamaa ni mfunga msikiti mwachieni funguo sio kwamba adhana atikie nitaswali tu kidogo nimalizie sasa kidogo malizie jua hilo na hicho ndio waga kibaya hicho hebu njaribu kidogo hapa ushashtuka adhana toka lakini ukisema ngoja kwanza kidogo ni msikilizie hapa unapita tena sasa namkuta mtu ye, wewe si unahesabu ulizoziacha za jamaa yeye anahesabu jamaa alizopata kwamba <laughs> yani kama anaweka kumbukumbu ndani ya mwezi kapata jamaa mbili au moja asubuhi na kuna baadhi ya watu washasahau kabisa washasahau akwambia ah tunaishi mbali msikiti uko mbali kuna mbali jamani watu watoka hapo waenda kuuza maneti mnadani huko kwa baskeli kuna mbali ha? hakuna mbali lakini kwa sababu nafsi ni suala la kiimani basi ni ule msukumo wa imani ndio unamfanya mtu awahi ama achelewe tufahamiana vizuri طيب kwa hiyo sunna siwa sunnati alfajiri isipokuwa sunna ya alfajiri fayaqdiha mutlaqa yeye atailipa mfano uh, umeamka kuamka usikia adhana kama utasema uswali utakosa jamaa na unapokwenda msikitini pana hatua basi wewe anza kutembea kwenda wapi msikitini na kweli umefika msikitini raka ya pili kwa hivyo wewe ukimaliza kuswali swala subhi kuna hali mbili unaweza kuzifanya hali ya kwanza ukalipa baada ya swala subhi na hali ya pili ukailipa ile swala baada ya kuchomoza jua ambayo sunna hii inajulikana sana kama ishraqi ishraqi ni kuchomoza kwa jua sawa eh ishraqi ni kuchomoza kwa jua ama swala yenyewe swala ya sunna kama vile ilivyofahamika tahajudi yes. nataka niswali swala ya tahajudi tahajudi ni kule kuamka usiku ukaacha godoro shuka ukaenda kutawadha maji ya baridi ile ndio tahajudi ile sawa sawa yeah? kile kitendo cha wewe ile swala yenyewe ni swala ya sunna Allah akamwambia mtume wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak umeona vizuri swala yenyewe inaitwa nini an-nafila swala ya tahajjud ina rakaa ngapi na swala ya kuamka usiku ina rakaa ngapi sasa mtu anasimama wale wazee wetu walipozoea kunuia na baadhi ya jamaa zetu ambao wajitia pamba kwenye masikio kile wakiambiwa waache kupiga kelele misikitini ya hawasikii na waitu usalli fardhu sunnati tahajjud. imeandikwa wapi Kitabu gani umekuta maelezo kama haya? Mfahamiana vizuri. Kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullah ta'ala sunna ya alfajr yenyewe yalipwa hii mutlaqa Hii inakubalika moja kwa moja. Na kuna sahaba aliswali baada ya salati subhi na mtume kakataza kuswali baada ya salati subhi. Na kakataza kuswali baada ya salati al-asr. Mara mtume anamuona mtu anaswali, ameswali naye jamaa, alafu anamuona tena anaswali mara ya pili ambayo tumeswali wote vipi mbona unaswali tena swala gani hiyo akamwambia nilichelewa kuswali sunna ya alfajiri tufahamiana vizuri ndio hiyo nimeiswali mtume akanyamaza dalili ya kunyamaza kwake ni kukubali hakumwambia usirudie tena haparuhusiwi kuswaliwa swala sunna swala baada ya nini ya alfajiri na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akaeleza kwamba swala hizi zile zisizokuwa na sababu ndo zimekatazwa ama swala zenye sababu ruhusiwa nini kuziswali katika nyakati zilizokatazwa mathalan umeingia msikitini baada ya salati subhi sawa sawa na wewe umeshaswali salatu asubhi ukaambiwa tunashura msikiti fulani basi wewe umeingia msikitini ni baada ya salati subhi kabla tulu ishams kabla shuruq kabla jua lijachomoza unaruhusiwa unatakiwa uswali tahiyatul masjid kwa sababu ni swala yenye sababu umeenda msikitini baada ya asri mnashura kiingia msikitini unataka uswali tahiyatul masjid nifahamiana sawa sawa wa illa an-nawafil al-mashru'ata li asbabin na kama si hivyo basi zile swala za sunna ambazo zimetiliwa sheria kwa sababu fatakutu bifawati tilka asbabi zitaondoka kwa kuondoka zile sababu fala tukba alkusufu huwezi kuilipa swala ya kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi utailipa vipi sema jana bana palipatwa mwezi tunalipa sisi leo amna nasikia shekhe mmoja walaumu watu wetu tumekuwa na matatizo sana kwamba jua limepatwa bana watu wote wamekaa zao majumbani wala hawakuja kuswali mmoja katika waumini akamuuliza sasa shekhe unaonaje kama huu muda wa kutulaumu ungetufundisha namna ya kuiswali hiyo swala akasema hiyo mpaka kaangalie kwenye kitabu <laughs> kumbe hata yeye mwenyewe pia angekuja singeweza kuiswali au sio eh Allahu almusta'an. Wala istisqaa, wala swala ya kuomba mvua, swala ya kuomba mvua hailipwi. Jamani, leo tuna swala ya kuomba mvua, manake ukame umezidi, tunahitaji maji, wanyama wanakufa, mimea inakauka, na sisi tuhateseka na njaa na kiu. Sasa Waislamu, tukutaneni, twendeni kiwanja fulani tukaswali swala ya kumuomba Allah atupe mvua umeona eh? mnaenda kuswali sasa swala ya kwenda ku, kuomba mvua mzee hajaiswali tangu amezaliwa taswalije hii swala kama dhuhuri kama subhi tumefahamiana vizuri vitu vyote muhimu hivi swala ya kuomba mvua muhimu nakumbuka mwaka jana watu walisiwatangaza swala ya kuomba mvua lakini sasa ile swala ya kuomba mvua watu hawafundishwi ila watu watoke vipi mipaka yake ipi nidhamu zake zipi wakatoka wakina mama na vijikanga eh vijimitandio mwingine kavaa sketi na mtandio yani unaenda kumwomba Allah afu unafanya maasi sasa utakubaliwa vipi wakatoka wanaume wamevaa maisbali masuruali marefu na wamenyoa ndevu na haya takiwa watu wafanye tauba watoke na istighfari wafanye mambo ya kuwakurubisha kwa Allah ambayo anafanya Allah wape rehema zake na wayaache yale ambayo Allah anayachukia yatapelekea wao kupata adhabu za Allah waislamu wafundishwe kabla ya kuambiwa watoke na wale ambao wanaona hawana majilbabi hawana hijabu za kisheria wabaki nyumbani isije kuwa badala ya kuja mvua ya rahma ikaja mvua ya mawe tena kabala sasa <laughs> tulikwenda kuomba mvua tumuombe Allah irekebishe mvua tena inaombwaje sasa hiyo swala yake ya pili ni safari tu sasa kwa hiyo watu wakutikiwa maelekezo wafundishwe wala tahiyatul masjidi wala hailikwi tahiyatul masjid umekuja umesikiza darasa eti baada darasa ah sijasali tahiyatul masjid afu ndo nataka tahiyatul masjid hapana ah hapana kitu kama hicho wala nahwiha wala mfano wake mima lahu sababun shuri'a li ajlihi sala ambazo zina sababu ambazo sababu hizo zimewekwa na sheria kwa ajili yake thumma fatat ma'a sababiha kisha ikawa imempita mtu na ile sababu pia ikampita wala yushra'u qada'uha wala sio sheria kuilipa swala kama hiyo wallahu a'lam tutakomea hapa tutakuja kuendelea na sehemu ya pili hukumu salati fi waqtiha hukumu ya kuiswali swala katika wakati wake وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم